ينايا بلنو u večerašnjem predavanju, pokušat ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć da progovorimo nekoliko riječi o temi koja je zasigurno u ovo doba godine aktuelna i atraktivna. Govorit ćemo na temu koju sam ja naslovio sestro, šta ćeš sutra kazati gospodaru? Ovo predavanje posvećeno je ženskoj populaciji, dijelu društva koji je veoma zapostavljen kada je u pitanju vjerska edukacija. Muškarci se po ovom pitanju u mnogome razlikuju od žena. Muškarci svake sedmice prisustvuju džumi namazu i na taj način saznaju o svojoj vjeri. Dok je to stvar koja u velikom broju slučajeva zaobilazi žene, iako ženama po islamu nije zabranjeno da dolazi na džumu namaz. Ako na sve to pridodamo da žene brojno sačinjavaju polovinu društva, ako ne i viši, a drugu polovinu one ljuljaju u svome naručju, onda je to cijenjene majke i poštovane sestre dodatni motiv da se ženskoj populaciji posvijeti posebna pažnja kada je u pitanju podučavanje i prenošenje propisa Allahove subhanehu wa ta'ala vjeri. Ako na sve spomenuto pridodamo činjenicu da ako žena krene putem koji nije ispravan, u ovom slučaju da ostavi islamski način življenja, negativne posljedice toga će trpiti cijelo društvo. Zbog svega spomenutog, veoma bitno je, cijenjene majke i poštovane sestre, cijenjeni slušatelji, da se posebna pažnja posveti ženskoj populaciji, kada je u pitanju podučavanje, opominjanje i pozivanje u islamski način življenja. Mi živimo u vremenu kada su se ljudi odaljili od prakticiranja islamskih načela, kada su islamski način življenja bacili daleko iza leđa, prigrlili objeručke sve što dolazi od zapada, bez bilo kakve recenzije, bez razlike da li je to korisno ili nije, da li je to moralno ili nije bez razlike da li to vodi Allahovom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu ili njegovoj srđbi. Bez razlike da li je to u koliziji sa načelima vjere ili ne. Bez razlike da li je to nešto čega se stidi razuman insan, nešto što je ispod svakog nivoa, nerijetko ispod životinskog nivoa. Žena u svemu tome ima posebno mjesto – Neprijatelji čovječanstva pokušavaju da za ostvarenje svojih ciljeva iskoriste ženu. Treba priznati cijenjene majke i poštovane sestre da su u velikoj mjeri uspjeli. Pogledajmo samo u naše ulice, sve će nam biti jasno. Na svakom koraku su žene koje pokušavaju, otkrivajući svoje tijelo, da privuku pažnju muškaraca – svojim oblačenjem pokazuju kako nisu shvatile svrhu njihovog boravka na Dunjaluku. Pokazuju da nikada nisu postavile sebi pitanje zašto sam na Dunjaluku. Ko bi trebao da bude moj uzor u svakodnevnom životu? Šta ću sutra reći gospodaru kada me upita o mome životu? Kako sam ga provela? Pokoravajući se onome što se tražilo od mene ili ne? Ne. Da li sam ispunila svoju obavezu odgoja djece ili ne? Zato ćemo cijenjene majke i poštovane sestre u ovom druženju spomenuti neka svojstva koja bi pri sebi trebala da ima žena muslimanka i na taj način da postane koristan član društva u kojem živi, a ne neko ko će predstavljati probleme ovom i onako napačenom i neustrojenom društvu. Sva svojstva koja spomenemo su mrtvo slovo na papiru, koje ništa ne znači dok se ne pretvori u praktični život. Pošto je mnogo svojstava koja bi žena muslimanka trebala da ima pri sebi, ako želi da postane koristan član ovog društva, a na taj način se i pripremi za odlazak sa Dunjaluka, spomenut ćemo ova svojstva bez većih pojašnjenja. A oni koje slušaju, trebale bi da se preispitaju da li pri sebi imaju spomenute osobine. Ako ih budu posjedovale, to je velika blagodat u kojoj treba nastaviti i treba zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala. Treba moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da insana učvrsti u njegovom prakticiranju vjeri Islama. A ako se desi da spomenute osobine ne bude imala žena muslimanka, treba da pokuša da ih zapamti i da ih praktično sprovede u svakodnevnom životu. Žena muslimanka bi trebala da osjeća odgovornost za članove svoje porodice, da razmišlja da je njena uloga u porodici velika, možda veća od uloge muža. Muž mnogo vremena provodi izvan kući, što ga čini da nema uvida u sve što se dešava u kući dok je žena ta koja mnogo više vremena provodi sa djecom i to je čini da poznaje njihovo stanje bolje nego otac. I samo ako žena zakaži u ovom segmentu života, negativne posljedice će osjećati cijelo društvo. Majka je ta koja treba da odgaja svoju djecu i da ih od malena podučava lijepom ponašanju, da ih postiči da budu čestiti, uzoriti, pošteni, korisni jednom društvu, da ih uči da budu nosioci vjere, jer je u prakticiranju vjere svako dobro ovoga i onoga svijeta. Zato znaj, cijenjena majko i poštovana sestro, da su žene ispunile samo ovu zadaću, koliko bi mirnije i ljepše živjeli još na Dunjaluku. Žena muslimanka bi trebala da svojim ponašanjem traži isključivo Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, Zadovoljstvo onoga koji je stvorio insana, onoga koji je stvorio zemlju i nebesa. Da u svakodnevnom životu, kada dođu u sukob interesi ljudi i interes stvoritelja ljudi, da daje prednost interesima stvoritelja ljudi. Koliko je ovo svojstvo potrebno velikom broju žena u svakodnevnom životu? Nerijetko se dešava da žena krši Allahove zakone čuvajući na taj način interese onih koji je okružuju. Koliko je žena koje bi nosile islamsku odjeću, ali se stide društva koji ih okružuje. Zaboravljajući pri tome da nam te osobe koji se danas stidimo neće moći pomoći na sudnjem danu kada budemo pitani za to niti će biti sa nama kada nas same spuste u mračni kabur. Žena muslimanka bi trebala da se poduči propisima vjere, a naročito onim propisima koji su karakteristični za ženu. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se nepoznavanje vjerskih propisa dobro ukorijenilo kod velikog broja žena. Neznanje ni u kom slučaju cijenjene majke i poštovane sestre nije poželjno, a naročito ako se radi o nepoznavanju vjerskih propisa za čije pridržavanje i ostavljanje će čovjek polagati račun na sudnjem danu. Kako tražiti od supruge da bude pokorna mužu, a ona ne zna njegova prava kod njih? Kako tražiti od žene da odgaja djecu, a ona ne posjeduje znanje? Kako tražiti od majke da djecu poduči moralnim osobinama, a ona nije u stanju da razluči moralne osobine od nemoralnih. Do te mjeri cijenjene majke i poštovane sestre da određene nemoralne osobine smatra moralnim. Koliko je majki koji nesvjesno postiču svoju djecu na nemoral, primjera je toliko da ih ne treba spominjati. Majka gleda svoju kćerku, kako razgoličena izlazi iz kuće. Sama odlazi na mjesta koja ne doliče moralnim osobama. Dolazi kasno na večer, kada želi i s kime želi. Da li je ovu cijenjena majko i poštovana sestro odgajanje djeci u moralnim ili nemoralnim osobinama? Nerijetko se dešava da dijete određene stvari bolje svati od roditelja pa počne da prakticira vjeru u svakodnevnom životu. Ostavlja nemoral, ostavlja alkohol, drogu, razgoričenost, duhan. Ne želi da ide na ekskurzije, na maturske večeri. A najveće prepreke na tom putu su njegovi roditelji, koji smatraju da je to konzervativno. Smatraju da je to zaostalo. Postavljaju pitanje zašto se izdvajati od ostalog svijeta. Umjesto da se ponose svojim djetetom koje želi da sačuva svoju čast i moral, oni su ti koji ga odgovaraju od toga i tako ga svojim rukama guraju u ovo dunjalučku propast koja će pravo lice i stvarne rezultate pokazati tek na sudnjem danu. Roditelji su svojoj djeci pustili da sami biraju put budućnosti. A kada saznaju da je njihovo dijete konzument droge, začude se. Kada saznaju da je njihovo dijete obolilo od side, iznenade se. Kada saznaju da je njihova kćerka u drugom stanju, začude se. A nisu svjesni da su oni glavni krivci za to. Dijete ne posjeduje dovoljno mudrosti, niti životnog iskustva, da bi samo sebi biralo društvo i put kojim će ići kroz budućnost, već su roditelji ti koji moraju da mu pomognu u tome, a naročito cijenjene majke i poštovane sestre u ovim teškim vremenima u kojima živimo mi. Žena muslimanka bi trebala da sebi traži dobro i čestito društvo, ono društvo koje će joj pomoći u njenom životu u svakom pogledu. Društvo koje će je pomoći ako zapadne u duhovnu krizu, Društvo koje ako primijeti da je njeno duhovno stanje slabo, da su oni ti koji će joj dati bratsku ruku i sačuvati od pada u duhovni ponor. Društvo koje se podpomaže u pridržavanju za propise i načela ove vjeri. Društvo koje poziva moralu, čestitosti, čednosti, poštenju, tome da čovjek bude korist načelja ovog društva. Društvo koje će insana postaknuti na izučavanje vjeri. Društvo koje će insana postaknuti na prisustvovanje sjelima u kojima se uči u Allahovu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Ili bilo kojem drugom sjelu gdje će insan naučiti nešto korisno, bez razlike da li je to vjerskog ili svjetovnog karaktera. Poznata izreka koja je poznata svima nama u našem narodu gdje se kaže s kim si, takav si. Ta, braćo moja draga i cijenjene sestre, izreka ima velike podloge u kuransko-hadijskim tekstovima. Kazao je Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, u vjerodostojnom hadisu, čovjek je na vjeri svog prijatelja, pa neka svako od vas gleda koga će za prijatelja izabrati. Zato čovjek treba da što dalje bude od svih oni koji pozivaju direktno ili indirektno nemoralu i razvratu. Da što dalje bude od društva koje svoje vrijeme provodi u beskorisnim izlascima, sjedenju po kafićim, oni koji nijukom slučaju ne razmišljaju o stanju društva u kojem se nalazi. Žena muslimanka bi trebala da bude od onih koji pazi i čuvaju rodbinske veze, Da ne dozvoli da je dnevne obaveze toliko okupiraju da zapostavi rodbinske veze. Na tom putu žena muslimanka neće gledati da li rodbinja njoj uzvraća posjetama i pažnjom. U stvarnosti, ako obižeš onoga koje tebi dolazio, to je uzvraćanje na dobročinstvo, dok je pravo čuvanje rodbinskih veza da paziš one koji su tebe zaboravili i tvoja prava zapostavili. To je ono čemu nas uči najbolji učitelj, najbolji pedagog, najbolji insan koji je ikada kročio Allahovom zemljom, Allahov miljenik, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, gdje kaže nije čuvanje rodbinske veze da obilaziš one koji tebi dolazi, već je čuvanje rodbinske veze da obiđeš onoga ko tebe zaboravi. Žena muslimanka bi trebala da ispravno svati pojam čuvanja rodbinske vezi. Da čuvanje rodbinskih veza ne znači samo obilazak i posjetu, već da je to mnogo širi pojam. Da to podrazumijeva njihovo materijalno pomaganje, njihovo savjetovanje ako su potrebni savjeta. Pitanje o njihovom stanju, zdravstvenom, materijalnom, duhovnom i svakom drugom. Žena muslimanka bi trebala da bude od onih koji pomažu ovo društvo na sve moguće dozvoljene načine. Nerijetko se dešava da žene pomisli kako one zbog svoje slabosti ne mogu pomoći društvo u kojem žive. Kada ne bi bilo drugog načina cijenjene majke i poštovane sestre, da žena pomogne društvo u kojem živi, osim da pokuša da ispravno u islamu odgoji svoju djecu, to bi bilo više nego dovoljno. Pošto smo o tome govorili u prijedhodnim tačkama, u nastavku ćemo spomenuti još neke načine kako žena može korisno djelovati u društvu u kojem se nalazi. Da bude od oni koji će iskreno savjetovati one koji je okružuju, ako za to normalno bude potrebe. U današnjem vremenu, gdje god da okrenemo glavu, vidjet ćemo stvari i dijela čije počinioce treba na lijep i islamski način uzeti za ruku i ukazati im na njihove pogreške. Toliko nam treba osoba koji će svojim trudom da stanu na ta velika vrata jednog društva. Zamisli cijenjena majko i poštovana sestro. Šta bi bilo Kada bi neku djevojku koja se nosi suprotno onome što od nje traži vjera islam i na taj način zavodi muškarce, da joj u toku njenog jednog izlaska iz kući na lijep način priđe više osoba i ukaže joj na njenu grešku i negativne posljedice koje proizilaze iz tog djela. Sigurno bi bilo mnogo manje oni koje bi tako izlazile iz kući. Također, Žena može biti korisna po društvo u kojem živi, ako poziva učinjenje dobrih dijela. Toliko nam je potrebno oni koji će nas posticati na činjenje dobrih dijela. Mora da znamo, cijenjene majke i poštovane sestre, da je insan po prirodi slab i brzo zaboravlja, te mu je potrebno s vremena na vrijeme da ga neko podsjeti na činjenje dobrih dijela. Takav vid podpomaganja zasigurno bi urodio mnogim plodovima, kao što je međusobna ljubav, poštovanje i mnogo drugih korisnih stvari. Žena muslimanka bi trebala da pokuša da se okiti moralnim i lijepim osobinama, da ostavi ono što je se ne tiče. Koliko je samo cijenjene majke i poštovane sestre problema u društvu nastalo kao posljedica bavljenjem onim stvarima koje nas se ne tiču ostavljanjem onoga što nas se ne tiče, čovjek će imati mnogo više vremena za one stvari koje ga se tiču. Ostavljanjem onoga što nas se ne tiče, čovjek će moći posvetiti mnogo više pažnji popravljanju svoje ličnosti. Koliko puta nam se dešava cijenjene majke i poštovane sestre da govorimo o tuđim lošim osobinama i njegovim mahanama, a sami znamo da mi imamo pri sebi mnogo više negativnih svojstava. Pa zar nije preči da radimo na ostavljanju loših navika i osobina koje mi imamo pri sebi nego da tragamo za tuđim lošim osobinama? Allahu poslanik alihi salatu wasalam je kazao min husni islamil mar'i tarukuhu ma la yanih od ljepote nečeg islama je da ostavi ono što ga se ne tiče postavimo sebi pitanje cijenjene majke i poštovane sestre. Stvari o kojima govorimo u toku dana, koliko je tu onoga što se nas tiče, a koliko je onoga što se nas ne tiče. Vidjet ćete, ako budemo iskreni, da ćemo dobiti katastrofalne rezultate. Također, žena muslimanka koja vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan trebala bi da pokuša da ostavi ogovaranje. Šta je to, cijenjene majke i poštovane sestre, ogovaranje koje je na čelima ove vjere jedan od velikih grijeha ili kao što kažu neki islamski učenjaci da je ogovaranje veliki grijeh po konsenzusu islamskih učenjaka. Veliki grijeh koji nosi sa sobom mnoge ovo svjetske probleme. Ogovaranje je da spomeneš brata muslimana u njegovom odsustvu po onome što on ne voli, pa makar to bila istina. Jedne prilike Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, postavio je pitanje ashabima, znate li šta je to ogovaranje, gibet? Pa je rekao Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, ogovaranje, gibet je da spomeneš brata muslimana po onome što on ne voli. Pa su ashabi kazali, o Allahu poslaniće, a šta? Ako je istina to što smo kazali, pa kaže Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, ako je istina to što si kazao, a on to prezire, onda je to ogovaranje i gibet. A ako je neistina, onda je to potvora. Zato, cijenjena majko i poštovana sestro, ako želiš jednu veoma lagahnu formulu kako da saznaš šta je ogovaranje, onda prije nego što spominiš neku sestru, nekog brata muslimana, postavi sebi pitanje da li bi ti volila da neko istu takvu stvar govori o tebi kada nisi prisutna tu. Ako ne bi voljela, onda nemoj da to govoriš jer će to biti ogovaranje. Koliko mi u toku dana spomenemo ljudi u njihovom odsustvu po onome što oni ne bi voljeli da mi govorimo, pa makar to bila istina. Gospodar svjetova, Allah subhanahu wa ta'ala, znajući negativne posljedice tog grijeha po ljude, po društvo, kada opisuje taj grijeh u Kur'anu, kaže I ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga? A vama je to odvratno. Zato se bojte Allaha. Allah zaista pima pokajanja i samilostanje. milostanje. Cijenjena majko i poštovana sestro, vjernik ne smije da pocijeni bilo koji grijeh, a naročito ako se radi o velikim grijesima. Čovjek se kroz život trudi da učini kakvo dobro djelo, tražeći time Allahovu subhanahu wa ta'ala nagradu i njegovo zadovoljstvo. A znaj cijenjena majko i poštovana sestro, da sve to čovjek može učiniti, lako da prokocka svojim jezikom. Da, dobro ste čuli, čovjek može svoja dobra djela da uništi i da ih prokocka svojim jezikom. Kao što nam je na to ukazao Allahov miljenik, najodabrani poslanik, najbolji pedagog Muhammed sallallahu alihi wasallame, kada je upitao jedne prilike ashabe koga oni smatraju bankrot, bankrot, propalim insanom, pa su odgovorili da je bankrot onaj ko nema i metka niti novca. Poslušaj, cijenjena majko i poštovana sestro, odgovor Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ko je bankrot ovog ummeta? Pa je kazao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, bankrot mog ummeta je onaj ko dođe na sudnji dan sa dobrim dijelima. Pogledaj cijenjena majko i poštovana sestro. Bankrot je onaj ko dođe na sudnji dan sa dobrim dijelima. A kako je tek bankrot onaj ko nema dobrih dijela? Pa nastavlja Allah poslanik alihi salatu wasalam pa kaže Ali je uvrijedio ovoga, potvorio ovoga, udario onoga, prolio krv ovoga, pa će se uzeti od njegovih dobrih dijela i dati će se njima. Pa kada nestanje njegovih dobrih dijela, uzeće se od njihovih grijeha i natovariti na njegova leđa, a zatim će biti bačen u vatru. Pogledaj, cijenjena majko i poštovana sestro, kako je čovjek svojim jezikom upropastio svoja dijela. Žena muslimanka bi trebala da se okiti svojstvom stida. Stid je svojstvo koje je nekada krasilo muslimanke. Stid je jedan od glavnih faktora nakon vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala koji ispriječava muslimane, muslimanke da čine ono što im je zabranio njihov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Stid je svojstvo koje bi trebali da usađujemo u srca naše djece od rane mladosti, bez razlike da li to bila muška ili ženska djeca a sigurno je da su ženska djeca mnogo više potrebna ovog velikog i plemenitog svojstva. Pogledamo li u našu djecu, vidjet ćemo da se na sve moguće načine u njima od rane mladosti ubija i zatiri ovo plemenito svojstvo. Djeca bez imalo stida i ukora gledaju filmove na kojima neće naučiti skoro ništa korisno. A toliko je pokvarenih i nemoralnih stvari koje će oni vidjeti i čuti na filmovima do te mjeri da se te loše stvari ne mogu prebrojati. Djeca od rane mladosti počinju da koriste vulgarne izraze i kada ostari to su navike koje je veoma teško ostaviti. Djecu od rane mladosti okružuje društvo u kojem vide neprakticiranje Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri, neprestano kršenje Allahovih granica do te mjeri da djeca pomisli da je to normalno, a pridržavanje za načela Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri oni smatraju čudnim. Ako na sve to pridodamo bespotrebne izlaske djeci u grad, u mjesta gdje će moći vidjeti mnogo razvrata i nemorala, onda će nam cijenjene majke i poštovane sestre kristalno jasno biti zašto naša djeca kada odrastu nemaju pri sebi stida koji će ih spriječiti od činjenja grijeha. Pogledajmo samo u naše omladince i naše omladinke, u njihov izgled, u njihov govor, u njihovo ponašanje, pa ćemo vidjeti da je stid već podavno izumro u njima. Žena muslimanka bi trebala da svati stvarnost ovo dunjalučkog života i samog dunjaluka, da je on bašća u kojoj sijemo, a plodove ćemo ubirati na ahiretu. Da mnogo razmišlja o povratku uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, da se često sjeti smrti i da s vremena na vrijeme sama sebe obračunava da ne dozvoli šeitanu da je zavede i da ne razmišlja o smrti, o povratku uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, već neprestano treba da razmišlja o smrti koja može da je iznenadi svakog trenutka, da postavi sebi pitanje šta je to što je žena uradila da bi zbog tog dijela mogla očekivati Allahu subhanahu wa ta'ala milost i da razmisli o mnoštvu grijeha koje čovjek svakodnevno čini, da li ono malo dobrih dijela koje čini mogu biti razlogom da se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje nekom od njegovih robova. Da sebi žena postavi pitanje da li je od onih koji redovno namaz obavljaju ili nije. A znamo svi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam kazao u vjerodostojnom hadisu ugovor između nas i nevjernika je namaz pa koga ostavi počinio je nevjerstvo. Da postavi sebi žena muslimanka pitanje da li je od onih koji nose islamsku nošnju ili nije. A još kao djeca u Mektebu smo naučili da je ženi strogo zabranjeno da iziđe iz kući otkrivajući nešto više od lica i šaka. Da postavi sebi pitanje da li je od onih koji svojom nošnjom i izgledom oponašaju muškarce ili nije. A znamo da je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, prokleo one žene koji oponašaju muškarce i prokleo one muškarce koji oponašaju žene. La ilaha illallah. Kako je živjeti u društvu u kojem je velik broj Oni koji sačinjavaju to društvo proklet na jeziku Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Žena muslimanka bi trebala da postavi sebi pitanje da li je od onih koje istinski vjeruju u Allahovu odredbu ili od onih koje svakodnevno čitaju horoskop, gledaju u grah ili filđan, odlaze kod ljudi koji proriču sudbinu, gledaju u dlan, a znamo da je sve spomenuto strogo, strogo zabranjeno načelima ove vjeri, da postavi sebi pitanje da li je od onih koji slušaju muziku, muziku koja je zabranjena načelima ove vjeri? Da li je od oni koje izlaze na ulicu namirisane? A znamo da je Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, ženu koja iziže namirisana na ulicu uporedio sa prostitutkom. Da postavi sebi pitanje da li je od onih žena koje čupaju svoje obrve i nose periku. A znamo da je Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, prokleo takve žene da postavi sebi pitanje da li je od oni koji se osamljuju sa muškarcima koji joj nisu mahremi. A znamo da je to Allahu poslanik alaihi salatu wasalam zabranio da postavi sebi pitanje da li je od oni koji se rukuju sa muškarcima koji joj nisu mahremi a znamo da je to strogo zabranjeno načelima ovi vjeri da se zapita žena muslimanka koja vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan kako će gospodaru dati odgovor za svaki moment svoga života. Da li je svoj život provela u pokornosti uzvišenom ili u kršenju njegovih zabrana? Da neprestano ima na umu da pored insana stoje meleki i pomno pišu sve što insan učine od dobra ili zla. Da se zapita kako će odgovoriti Allahu subhanahu wa ta'ala na pitanja koja će se svakom od nas postaviti na sudnjem danu. Odnosno, ničija stopala se neće pomjeriti na sudnjem danu ispred gospodara dok ne odgovori na pet pitanja. Cijenjena majko, poštovana sestro, poslušaj ova pitanja još na Dunjaluku i pokušaj još dok imaš vremena da pripremiš odgovore na ova pitanja. Kaže Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, neće se pomjeriti stopala nekog od vas na sudnjem danu ispred gospodara sve dok ne odgovori na pet pitanja o životu kako ga je proveo. Cijenjena majko i poštovana sestro, kako ćeš dati odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala gdje si i kako si provela svoj život? Da li pokoravajući se Allahu subhanahu wa ta'ala ili kršeći njegove naredbe i njegove zabrane. O mladosti, gdje ju je potrošio? Cijenjena majko i poštovana sestro, znaj da ćeš biti pitana i svi ostali gdje si potrošila svoju mladost. Da li po kafićima, da li izlazeći sa muškarcima koji nisu mahremi tebi, da li razgoličavajući se i svojim tijelom zavodeći muškarce, ili si bila pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala u svojoj mladosti o imetku kako si ga stekao i gdje ga je potrošio i koliko je radio po onome što je znao koliko je stvari koje insan zna ali ih ne praktikuje zato jedno od pitanja koje će biti postavljeno čovjeku na sudnjem danu jeste koliko je radio po onome što je znao da žena muslimanka postavi sebi pitanje da li je od oni koji su ispunili povjereni emanet kada je u pitanju odgoj djeci ili je od oni koji su svoju djecu prepustili ulici da ih odgaja ulica ulica gdje ne mogu vidjeti ništa korisno da postavi sebi pitanje ko su osobe koje su njene vodilje u svakodnevnom životu koga pokušava oponašati i slijediti Da li je to Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, onaj čije slijedeње preporučio uzvišeni Allah iznad sedam nebesa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, zaista vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor da postavi sebi pitanje Da li slijedi supruge Allahovog poslanika, alaihi selam, koje su živjele sa njime, one koje je on odgajao najbolji učitelj, najbolji pedagog? Ili su njeni idoli pjevačice, glumice, manekenke, koje kada bi se pogledale razumnim pogledom i ovo dunjalučkim parametrima, one ne zaslužuju da budu slijeđene. Nerijetko su to prostitutke, droge rašice, oboljele od side, odane velikom broju poroka kao što je alkohol, droga, duhan i naše žene, muslimanke u jadnom stanju dale su sebi za cilj da slijede tako proste i tako osobe takve koje ne zaslužuju da budu slijeđene. Žena muslimanka bi trebala da bude od oni koji se često kaju za počinjene grijehe. Naročito cijenjene majke i poštovane sestre u današnjem vremenu, kada su se ljudi odaljili od prakticiranja islamskih načela u svakodnevnom životu, trebala bi žena muslimanka, ako je pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu se zahvali na uputi i da ga neprestano moli da njeno srce učvrsti u islamu. Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, koji je dobivao objavu od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, često je dovio, ja mu qallib al qulubi wal absar, thabit qalbi ala dinik, o ti koji prevrčiš srca ljudi, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allahu poslanik, najodabrani rob, traži od Allaha da učvrsti njegovo srce u islamu. Mi smo mnogo preći cijenjena majko i poštovana sestro da na svakoj seđdi uputimo Allahu subhanahu wa ta'ala dovu da nas učvrsti zbog težine vremena u kojem živimo. A ako se desi da je žena od oni koji su zapostavile prakticiranje vjeri u svakodnevnom životu, trebala bi što prije da okrene novu stranicu u svakodnevnom životu, da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala prije nego što joj zakuca na vrata neočekivano i iznenada melek smrti. Znaj, cinjena majko i poštovana sestro, vrata pokajanja su širom otvorena za sve, bez razlike kakve grijehe počinili i koliko ih dugo činili. Bez razlike koliko puta si izišla na ulicu otkrivena, bez razlike koliko muškaraca je vidjelo tvoje tijelo, imaš priliku da okreneš novu stranicu u svakodnevnom životu. Znaj da to nema nigdje osim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin najmilostivi svoje ruke pruža danju da bi primio pokajanja oni koji su griješili noću. A noću pruža ruke da bi primio pokajanja oni koji su griješili danju. La ilaha illallah. Rođenoj majici ne možeš otići u koja doba dana i noći ti želiš. Nekada ona ima trenutak kada želi da bude sama, a svome gospodaru možeš da se vratiš svakog momenta. Zato cijenjena majko i poštovana sestro, požuri sa povratkom milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne dozvoli da budeš od oni koji će šeitan zavesti, pa će zaboraviti na smrt, pa će ih melek smrti iznenaditi. Allah subhanahu wa ta'ala svake večeri se spušta na ovo zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i govori poslušaj cijenjena majko i poštovana sestro kolika je milost uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala do te mjere da se svake večeri svake večeri spušta na ovo zemaljsko nebo i govori ima li neko da traži oprost za grijehe pa da mu oprostim Zato cijenjena majko i poštovana sestro, ustani u zadnjoj trećini, ustani u zadnjoj trećini noći, podigni svoje ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, zaplači, zatraži od njega da ti oprosti ono što si radila prije toga, okreni novu stranicu u svom svakodnevnom životu. Pogledajte Allahovu milost. Svaki večeri prima pokajanje i teubu od svojih robova. U zadnjoj trećini noći se spušta na ovo zemaljsko nebo. A gdje je naša omladina u tim momentima? Gdje su naši sinovi i naše kćeri? U tom mubarek i blagoslovljenom vremenu. Oni su tada po kafićima, po jarkovima, mahmurni spavaju pod dejstvom droge i alkohola, bludniči po parkovima i obalama rijeka ženu, muslimanku, ne bi trebalo da zavede veličina Allahove dobrote prema njegovim robovima. Ona bi trebala da zna da je njegova milost i dobrota za one koji su bili pokorni, one koji su se kajali. I da zna također da je njegova kazna bolna i žestoka. Znaj, cijenjena majko i poštovana sestro, vatra kojom će se kažnjavati ljudi u džehennemu je 70 puta jača od ovo dunjalučke vatre. La ilaha illallah. Ovo dunjalučka vatra bi bila tako mi uzvišenog Allaha dovoljna da se ljudi njome kažnjavaju. Zato, cijenjena majko i poštovana sestro, postavi sebi pitanje, razmisli, razmisli, Ako tvoje tijelo ne može da trpi kažnjavanje ovo dunjalučkom vatrom, zašto svojim ponašanjem, svojom razgoličenošću, kršenjem Allahovi subhanahu wa ta'ala granica izlažeš svoje tijelo vatri džehennema koja je 70 puta jača od ovo dunjalučke vatri. Pokušaj da svoje ruke približiš poretu. Pokušaj, cijenjena majko, i poštovana sestro, da približiš svoje ruke šporetu u kojem gori vatra, a onda se sjeti da je vatra džehennema 70 puta jača od te vatri. Žena muslimanka bi trebala da mnogo pazi na prava svoga muža, da mu bude pokorna u svemu što traži od nje, ako je to dozvoljeno ovom vjerom. Ona zna za riječi Allahu poslanika, alihi selam, da sam naredio nekome da učini seždu nekom drugom osim Allahu subhanahu wa ta'ala naredio bi ženi da učini seždu mužu žena muslimanka ona zna za riječi Allahovog poslanika koja žena umri a njen muž zadovolja njome uči će u džennet Ovaj hadis, cijenjena majko i poštovana sestro, pojašnjen je drugim hadisom, kako ne bi shvatili da je samo pokornost mužu ta koja uvodi insana u džennet, već ako je ta pokornost popraćena ostalim temeljnim principima koji se traži od svakog muslimana i muslimanke. Kazao je Allahu poslanik, poslušaj dobro ovaj hadis, cijenjena majko i poštovana sestro. Ženi koja klanja pet propisanih namaza u toku dana i posti propisani mjesec Ramazana i pokorava se mužu i čuva svoja stidna mjesta, bit će joj kazano uđi u džennet na koja vrata hoćeš poslušaj cijenjena majko i poštovana sestro ovaj hadis još jedan put poslušaj koliko je lako ženama zaraditi džennet kaže Allahu poslanik alihi selam žena koja klanja pet propisanih namaza u toku dana i posti propisani mjesec Ramazan i pokorava se mužu i čuva svoja stidna mjesta bit će joj kazano uđi u džennet na koja vrata hoćeš Žena muslimanka je svjesna da je njen uspjeh vezan za pokornost mužu i to je čini da ustrajava u pokornosti njemu. Pokorna supruga će tražiti zadovoljstvo svog gospodara, a zatim žudit će za zadovoljstvom svoga muža. Ona će paziti i veliku pažnju posvećivati njegovoj rodbini, a naročito roditeljima. Ona će pomno čuvati njegove tajne, a naročito one koje se vezuju za njihov intimni život. Jer ona zna da je Allahu poslanik alihi salam zabranio da supružnici šire tajne njihove intime. Ona je ta koja njega pomaže u njegovom pridržavanju za vjeru. Savjetuje ga na najljepši način. Ako vidi od njega ono što je u koliziji sa načelima vjeri, postiše ga na lijepa svojstva, na udjeljivanje, da pazi svoje roditelje, da pazi i obilazi rodbinu i sve ono u čemu je dobro za njega na ovom i na onom svijetu. Žena muslimanka je ta koja pokušava da svojim lijepim ponašanjem lijepim dočekom, prilikom njegovog povratka kući nakon napornog dana od njega odagna umor kojeg je stekao prilikom obavljanja svakodnevnih poslova, ona je ta koja se uljepšava svome mužu. Pazi dobro, cijenjena majko i poštovana sestro. Iskrena Allahova robinja, ona koja se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, ona je ta koja se uljepšava i dotjerava svome mužu a ne kao velik broj žena današnjice koje se uljepšavaju drugima kada krenu u grad. A njihov muž skoro pa je primoran da gleda u druge žene koje svakodnevno sreće na ulici. Žena muslimanka će se uljepšati svome mužu jer je on najzaslužniji da se ona njemu uljepša. On je taj koji to zaslužuje, a na taj način će se sačuvati od onoga što mu nije dozvoljeno žena muslimanka koja vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, biće i trudit će se da bude zahvalna svome mužu za svaki vid dobročinstva koji joj je učinio. A sigurno je mnogo toga čime muž čini dobročinstvo svojoj supruzi. Kada bi nam neko, cijenjena majko i poštovana sestro, ko nije sastavni dio naše porodice, učinio dobročinstva, samo jedan dio od onoga što nam čini muž – mi mu to nikada ne bi zaboravili. Pa zar supruk nije preči te zahvalnosti? I na kraju, žena muslimanka je ta koja ne traga za drugim muškarcima, već je zadovoljna svojim mužem. Čuva svoj pogled od gledanja u druge ljude. Na taj način poklanja svu ljubav njemu, njenom voljenom mužu koji njoj uzrača na isti način, čuvajući svoj pogled od gledanja u žene kojemu nije dozvoljeno gledati, poklanjajući svojoj supruzi svu ljubav iz njegovog srca. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju ovog druženja da nas učini od onih ljudi koji će se čvrsto pridržavati Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od oni koji će se često kajati i koji će se vraćati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, da pomogne muslimane ma gdje bili i na kraju subhaneke Allahumma vebi hamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilim. شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي آه